Si te sentís sola, sola, yeah. Sola, sola. Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con con si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llamada Estoy pegado al phone esperando tu llamada Estoy pegado al phone esperando tu llamada Estoy pegado al phone esperando tu llamada Estoy pegado al phone esperando tu llamada Ella está loca de siempre, lo mío depende del tiempo Yo sé muy bien lo que siente y ella sabe lo que siento La tengo pegada en la como los billes 500 Como el amor de mi gente Como los pies en el de Flor Y que lo que con lo que digan Yo no cambio ese mentira Solo busco una salida Fuera el hoyo de la envidia Hice un pacto con María Le recé todos los días Bendito para toda la vida con lo que digan Si te sentís sola cuando estás en madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada Los dos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y eso se resuelve solo con una llamada Estoy pegado al phone, phone, phone Esperando la llamada última semana fue una de 10 días. Pila marihuana, fui la días Baby, estamos lindos y no es culpa es Mesías. Que me queda bien es ya tenerla encima. Coseli, Coseli, rolling, rolling. Más en más en rolling, rolling. Coseli, Coseli, rolling, rolling. Es que cuando voy con vos yo siento que me mira Llámame, girl. bebé. Te voy a estar esperando. Yeah, yeah, yeah.